paytida kofir oldida sobit turishlik vojib bo'ladi agar qo'shinlar to'qnash kelsa jang maydonidan qochishlik harom bo'ladi illo mana shu oyatda kelgandek ikkita holatda joiz bo'ladi birinchisi jang yo'sinini o'zgartirish uchun dushmanni sekin orqaga chekinib e, halokatga boshlashlik bilan dushmanni tormor qilishlik ikkinchisi boshqa bir qo'shinga qo'shilish uchun mujohidlarni bir jamoasiga qaytish va dushmanga qarshi urushga ular bilan quvvatlanish mana shu ikki holatdan tashqarida jang maydoni qochib ketishlik jang maydonidan qochib ketishlik harom bo'ladi jang maydonidan qochishlikda katta zararlar bor u gunoh kabiradan deb aytdik chunki unda birodarlarni yordamsiz tashlab ketish yoki islomga musulmonlarga katta xatar bo'ladi mana shu sababdan ham bu narsa haqida alloh subhana taolo tarafidan qattiq tahdid bo'ldi shu abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor nabiy sallallohu alayhi vasallam yettita e, gunoh kabiradan ehtiyot bo'linglar deb aytganda shuni bittasida e, jang maydonidan qochishlikni ham sanab o'tgan bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis jangda chekinishlik qachon shariy bo'ladi <clears throat> buni taktikaviy chekinish desa ham bo'ladi musulmonlar orasida jang paytida o'zi sobit turishlik sabr qilish va alloh taologa haqiqiy tavakkal qilish mashru ibodatlardan hisoblanadi alloh taolo aytgandek ey iymon keltirgan kishilar agar bir toifa kofirga yo'liqadigan bo'lsanglar sobit turinglar birinchisi ikkinchisi alloh taoloni ko'p zikr qilinglar va shoyat najot topsanglar deb alloh taolo aytyapti musulmonlar jamoasi ko'p sonli kofirga yo'liqsada nusratga yetishligi ularni tayyorgarligi yoki adadi bilan emas balki sabr qilish bilan bo'ladi alloh taolo aytadiki قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم, في كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين allohga ro'baro bo'lishlariga ishonadigan kimsalar aytishadiki qanchadan qancha kichkina guruhlar Allohning izi bilan katta guruhlar ustidan g'alaba qilgan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birga. Demak, <clears throat> g'alabadagi asosiy sabablardan bittasi sabr, ya'ni sobit turishlik bilan bo'ladi. Lekin dushman ikki barobardan ko'p bo'ladigan bo'lsa, urushmaslik e, va sabr qilishga ruxsat beriladi. Ya'ni Alloh subhanahu taoloning mm, so'zi bor. Al-ana ankum va alima anna fikum minkum مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين alloh subhana taolo aytyaptiki endi olloh sizlarni yukingizni yengil qildi sizlarda ojizlik borligini bildi bas sizlardan yuzta sabr toqatli kishi bo'lsa ikki yuzta kofirni yengadi agar sizlardan ming kishi bo'lsa ollohni izni bilan ikki mingta kofirni yengadi olloh sabr qiluvchilar bilan birga demak alloh subhana taolo bu yerda ham g'olib bo'lishlikni sabrga bog'lab qo'yapti ko'p narsa demak sabrga bog'liq ekan ya'ni ko'p holatda ko'rilgan jang maydonida ozgina sabr qilishlik bilan futuhotlar ochilib ketadi va biz bilmagan boshqa bir e, holatda kelib chiqadi ibn abbos roziyallohu anhuni bir so'zlari bor man farra min isnayn faqad farra va man farra min salasa va ma farra ajoyib so'zda kim ikki kishidan qochsa qochibdi va kim uch kishidan qochsa qochmabdi tushunarlia kim ikki kishidan qochsa qochibdi ya'ni chunki bu yerda alloh subhana taolo sizlardan agar ikki e, yuzta yuzta sabr toqatli kishi bo'lsa ikki yuzta kofirni yengadi deb aytgani uchun mana shu yerda e, ikki barobar ko'p bo'lsa demak qochmasa ham bo'lar ekanmi shuning uchun ikki kishidan qochsa qochibdi haqiqatdan qochib ketibdi deyapti ammo uch kishidan qochsa qochmabdi deyapti demak uch kishidan qochsa endi qochishlik joiz ma'nosini anglatadi endi yana bir masala bor agar jangda musulmonlarni adadi o'n ikki mingtaga yetadigan bo'lsa dushmanlar qanchalik ko'p bo'lsa ham qanchalik tayyorgarlik ko'rmasin ularga qochishlik joiz bo'lmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki arba va saroya va juyush isna min qarang nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki sahobalarimni yaxshisi to'rttaligi sariyalarni yaxshisi to'rt yuztaligi qo'shinlarni yaxshisi to'rt mingtaligi endi o'n ikki mingga yetsa agar qo'shin hech qachon ozligidan mag'lub bo'lmaydi deb aytyapti juda bir haligi hikmatli so'zda nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi kalomlari e, qisqa bir katta ma'noni anglatadi o'zi sahobalarni yaxshisi demak to'rttalik ekan e, shundan ulamolar aytadi kim safarga chiqadigan bo'lsa to'rt kishi bilan chiqadigan bo'lsa eng to'g'risi bo'pti deydi nimaga desa masalan bir safarga chiqdingiz ulov buzilib qoldi bir kishini tashlab endi masalan bir kishi safar qilishligi ham noqulay ya'ni bir kishi boshqa ulov topib kelaman desada endi u sherik bilan chiqsa ikki kishi ulov qidirib e, bir kishi qolib ketishligi ham g'alati u ikki kishi qolsa ya'ni u e, masalan bir biriga yordam berishi mumkin bittasi nochor holatda bo'lsa ikkinchisi yordam beradi demak ikki kishi chiqib ketib moshina qidirgan ikki kishi qolsa demak e, adadini to'rtta bo'lsa e, chiroyli bo'lyaptida demak shu nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek sahobalarni yaxshisi to'rttaligi sariyalarni yaxshisi to'rt yuztaligi qo'shinlarni yaxshisi to'rt mingtaligi endi o'n ikki mingtalik qo'shin hech qachon ozligidan mag'lub bo'lmaydi hozir masalan qancha qancha qo'shinlar bor mag'lub bo'lyaptiku desangiz e, endi bu yerda boshqa masala bor agar haqiqiy mo'min bo'lib o'sha yerda o'n ikki mingta mo'min bo'lib jamlanib turadigan bo'lsa ularda mana shu e, talash tortishuvlik yoki sabr sabr bo'ladi tanlash tortishuvlik yo'q bo'lishligi sabr bo'ladigan bo'lsa inshaalloh g'olib bo'ladi lekin mana shu narsalar topilmaganligi uchun mag'lub bo'lyaptida ahli ilmlar mana shu yuqoridagi oyat bor ediku e, sizlarni ustinglardagi ojizligini bildi agar yuzta bo'ladigan bo'lsa ikki yuztani ustidan g'olib bo'ladi mana shu oyatda mana quyidagi o'n ikki mingta degan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan hadis bilan mm, qayd qilishgan qaydladi degani ya'ni agar o'n ikki mingta bo'ladigan bo'lsa umuman qochmasligi kerak degan hukmni olishgan kofirlarni adadi tayyorgarligi qanchalik kuchli bo'lsa ham agar musulmon musulmonlar e, shu o'rtasida gunohlar bo'lmasa tafriqa bo'lmasa hech qachon mag'lub bo'lmasligini mana shu yuqoridagi hadis bilan dalil keltirishadi e, saraxsiy u kishi hanafiy ulamolardan u kishi aytadilarki bir kishi uch kishidan qochishga qochishda gunoh yo'q qochsa bo'ladi ammo kalimasi bir bo'lgan musulmonlar o'n ikki ming bo'lsa bu holda ularni dushman ko'pligi sababli qochishligi joiz bo'lmaydi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam eh, o'sha haligi yuqoridagi hadisda aytyapti u kishi ham vala eh, yug'lab min qillatin demak o'n ikki minglik qo'shin eh, ozlik sababli mag'lub bo'lmaydi degan hadis keltiryapti ali ibn ahmad al aziz shofiy aytadilarki agar musulmonlarni adadi o'n ikki ming yetsa kofirlar ikki barobardan ko'p bo'lsa ham jangdan qochishligi joiz bo'lmaydi qurtubiy rahmalloh aytadiki bu jumhur ulamolarni mazhabi chunki ular bu masalada oyat karimadan xoslashgan ya'ni mana shu hadisni ibn javziy hambaliy rahmalloh aytadilarki muhammad ibn hasan aytadi agar musulmonlarni adadi o'n ikki mingga yetsa garchi dushmanlari ko'p bo'lsa ham ular uchun dushmanlardan qochishlik mumkin bo'lmaydi imom molikda ham mana shu qovul bor ibn roshid molikiy hozir biz birinchi hanafiydan dalil keltirdik ikkinchisi shofiy hambalidan qovul bor endi hozir moliki ulamolardan ibn roshid e, rohmaulloh qovullari agar musulmonlar o'n ikki mingga yetsa dushmanlarni adadi ko'p bo'lsa ham ularga qochishlik halol bo'lmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'sha yuqoridagi hadisi qo'shin o'n ikki mingga yetadigan bo'lsa hech qachon mag'lub bo'lmaydi ahli ilmlar adadni mana shu hadis bilan umumiy oyatdan xoslashgan ammo bu hukmlar talab jihatida endi bu Keyingi masala. Demak, mana bu quyidagi o'qigan yuqoridagi hukmlarimiz talab jihati, ya'ni musulmonni o'zini yerlariga ega bo'lgandan keyin qo'shimcha ya'ni yurish qilishlikka boshlashgan holatdagi jihod talab jihodi. Xuddi biz yuqorida ham aytdik-ku, ota-onaning ruxsatsiz jihod qilib bo'lmaydi deb bugungi kunda aytadi-ku. Yo'q, u talab jihodi aytadi. Ya'ni musulmonlar o'zlarini yerlarini oldi-yu, endi qo'shimcha ya'ni yerlarga islom da'vati uchun chiqqan paytida o'sha islom da'vatiga qarshi chiqqanlarga qarshi jang qilayotgan paytida ota onani ruxsati kerak qarz beruvchini izni kerak e, mana shu holatlarda ammo lekin difo jihatida bo'lsa agarchi dushman musulmonlardan ikki barobar ko'p bo'lsa ham umuman qochishlik mumkin emas o'n ikki ming bo'ladimi yuz ming bo'ladimi ikki ming bo'ladimi difo jihoti paytida musulmonlar qochib ketishligi joiz emas shayx islom ibn taymi rahmalloh aytadilarki difo jihatda har bir musulmon kishiga farzayn bo'ladi va dushman ikki barobardan ko'p bo'lsa ham ulardan qochishlik harom bo'ladi chunki bu ixtiyoriy emas majburiy jihod sahobalar ham ixtiyorsiz bo'lgan hollarda masalan uhud g'azotida ahzob g'azotida javval kunlarda sobit turishdi mana shu kabi salaflar tatarlarni jangida damashqqa bostirib kelgan paytida sobit turishdi demak bu yerdan ko'ryapmizki hozir yuqoridagi o'qigan hukmlarimiz talab jihotida bo'ladigan bo'lsa difo jihati ya'ni kofir musulmon diyoriga bostirib keldi xilofat yiqilganiga o'zi qancha bo'lib ketdi bo'lib ham musulmon diyorlarini parchalab tashlagan ustiga tog'ut hukmronlarini qo'yib qo'ygan mana shu holatda ham musulmonni ustiga zulm qilib turibdi musulmonlarni uylariga kirib ketyapti bu holatda difo jihati unda adadga qarab o'tirilmaydi o'n ikki ming bo'ladimi yuz ming bo'ladimi ikki yuz ming bo'ladimi e, dushman ikki barobar bo'lib ketadimi uch barobar bo'lib ketadimi ularga qochishlik joiz bo'lmaydi endi yuqoridagi e, jang paytida hozir qochishlikni bir ba'zi birida ishkal joylar bor masalan e, jang bo'lyapti musulmonlar musulmonlar bir mintaqada yashaydi lekin boshqa mintaqaga chiqib turib jang qilyapti u yerda qo'shin e, zarar katta bo'lib ketdi musulmonlarga kofir qattiq zarar keltirib yubordi mana shu paytda musulmonlar boshqa shahardagi musulmonlarga qo'shilishlik uchun qaytishligi joiz bo'ladi musulmonlarni o'sha halokatdan saqlab qolishlik uchun e, ammo ba'zi bir ulamolar aytadiki bu jang maydonidan qochishlik mumkin chunki bu oyat yuqoridagi oyat badr g'azoti e, haqida nozil bo'lgan edi chunki badr g'azotida faqat o'sha yerdagi jang qilib turgan bitta o'sha toifa musulmon bor edi ular qochib ketadigan bo'lsa agar islom umuman qolmaydi mana shu sababdan ularga sobit turishlik farz bo'lgan deb aytadi ya'ni ba'zi ba'zi bir holatlarda bo'ladi masalan suriyadagi musulmonlarni ko'radigan bo'lsak halabda jang qilyapti halab shahrida idlibda bir toifa musulmon bor agar Э, o'sha zarar katta bo'lib musulmonlar ko'p qirilib ketishligi ehtimoli bo'ladigan bo'lsa idlibdagi musulmonlarga borib qo'shilib yana qaytadan jamlanib jang qilishlik uchun qochishlik o'sha paytda joiz bo'ladi va ba'zi bir ulamolar aytadi jangdan qochishlik harom bo'lganligini sababi bu bitta musulmonlik uchun masalan kofir bilan ikkita bitta musulmon bilan kofir to'qnash kelib qoldi jang paytida ana shu paytda orqani o'girib qochishlik joiz emas deb aytadi al muhim agar musulmonlar toifasi bo'ladigan bo'lsa boshqa yerda ana shularga qo'shilishlik uchun butun musulmonlarni agar amir buyuradigan bo'lsa orqaga chekinamiz deydigan bo'lsa chekinishlik joiz bo'ladi alloh subhana taolo barchalarimizni bu o'qiyotgan ilmlarimizni manfaatli qilsin va unga amal qiluvchilardan qilsin mana shuning uchun e, o'qigan ilmlarimizga mm, amal qilib boraversak inshaalloh dinni yaxshi tushunib boramiz lekin bunga baribir o'qishlik johillikni ketkazishlik kerak bugungi kunda insonlarni ko'pini ko'rasiz e, yo na bir johilligini ketkazishlikka harakat qiladi na bir e, eshitishlikka harakat qiladi u yuraveradida bu bilan e, inson e, yana biz avval ham aytdik haq yo'l bir marta tushib olgandan keyin sekin ketadigan yo'l emas katta trassaga o'xshagan haq yo'l doim izlanishlik bilan bo'ladi qaysi jamoada bo'lsin bir jamoani haq deb bilindimi o'sha jamoaga qo'shilib jihod qilinyaptimi bu jamoa qiyomatgacha haqda bo'ladi degani emas u adashishligi mumkin ba'zan riddaga tushib qolishligi mumkin yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin mana shuning uchun inson ustidagi vojib haqqi doim qidirib yurishlik agar haqqi topolmay o'tib ketsa mayli unga uzr lekin haqqi qidirmasdan haqsiz o'tib ketadigan bo'lsa unga uzr emas shu doim qaysi toifa bilan qaysi jamoa bilan jang qilyaptimi va u jamoani o'zi tekshirib yursin bu haqdami haqda emasmi uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam e, hadislari bor kim agar begona bayroq ustida jang qilib qatl bo'ladigan bo'lsa johiliyat ustida o'libdi degan bu juda katta xatar qancha qancha masalan hozir jihod maydonidagi birodarlar bor u o'ziga o'zi bir qarab olsin qaysi bayroq tagida jang qilyapti qaysi bayroq degani qaysi shior ostida jang qilyapti litakuna kalimatulloh hiyal bo'lyaptimi ya'ni alloh taoloni kalimasini oliy qilishlik uchun jang qilyaptimi e, yoki bir qaysi bir toifani kalimasini oliy qilishlik uchun e, yo bir demokratiyani yoki bir qaysi bir e, murtad hukumatni Hmm. bayrog'ini oliy qilishi uchun bo'lyaptimi yoki uni bir vazifalarni bajarishi uchun jang qilyaptimi shuning uchun qarab olishlik kerak ko'pchilik masalan bu narsaga e'tibor bermay qo'yganda bo'ldi jihod maydoniga keldi bu haq ustida yo'q unday degani emas jihod maydonida qancha riddaga tushgan jamoatlar bor jihod maydonida qancha qancha havorijlar bor buni qarashlik kerak qaysi toifani ostida jang qilyapti alloh subhana taolo barchalarimizga o'zi ochiq qalb bersin وفؤاد لئيم مرسم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك